w'ikiyago ku nama ku nama uyu munsi turabira hamwe ingena agateka ka zina muntu kifashe mu burundi tugahagarara cyane cyane ku gateka n'umwigeme ni mu gihe turi mu isekeza ry'iminsi cumi n'itandatu yahariwe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme n'akaryo keza rero ku mugwi w'igihugu wigenga w'agateka ka na muntu mu burundi sndh aho wifatanya n'abandi baharanira agateka ka na muntu kugira bahimirize ikibano kugira gishobore gukinga ayo mabi no guhamagarira leta gushiraho ingingo zifasha mu gutuza ayo mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme mu gikorwa cyo kugurura iryo sekeza cabereye igihanga mu ntara ya Bubanza ku rwego rw'igihugu ubuserukira amashira ahurikiye muri Onifam yaremeje ko umukenyezi umwe kuri batatu mu Burundi akorerwa ayo mabi mu gihe kwigenekerezo rya cumi kigarama amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe hagati y'akazi na muntu aha rero twokwibaza tuti ati mbega uno munsi agatoya k'umukenyezi n'umwigeme kifashe gute hoba hariho amategeko akingira abakenyezi n'abigeme bakorewe ayo mabi ayo mategeko uyu munsi yoba akingira by'ukuri eh, umukenyezi n'umwigeme uruhara rw'umugwi w'igihugu wigenga ho gatoya kazina muntu mu kurwanya ayo mabi ni uruhe abahuye n'ayo mabi uyu mugwi ubafasha iki ibyaranguwe n'uwo mugwi mu ntumbero yo gukingira agateka k'umukenyezi n'umwigeme ni biki intambamyi kuri uyu mugwi mu byo kugwanya ayo mabi ni izihe hariko hakorwa iki ngo agateka k'umukenyezi muri rusange gakingigwe na cane cane ku mukenyezi yakorewe amabi atandukanye ngivyo rero bimwe mu bibazo tugiye kugaruka ko muri kino kiganiro cyo ku nama c'uyu munsi mbega sogoko aho wicariye ku nama uri kurakora iki muzuku isanganiro ry'abadasangiye ibyiyumviro mu ntumbero yo kunywanisha abarundi mu kiyago cyo kunama abatumire turi kumwe ni batatu riho ku bwayo jacques umuhanuzi mushikiranganje bwo gushikirana imibano agato yakazi na muntu n'iterambere ridakumira karibu cyane mu kiganiro ku nama mwakoze kudutumira habimana consolate ni komiseri mu mugwi w'igihugu gato yakazi na muntu cndh kaze mu kiganiro ku nama murakoze cyane turi kumwe kandi na ntarima karitasi icegera c'urongo ishyirahamwe ry'abakenyezi bize iby'amategeko mu burundi kaze namwe bwe mu kiganiro ikiganiro ku nama mwakoze cyane kandi mwakoze kudutumira ngabo rero abatumire tugiye gusangira ikiyago cyo ku nama uyu munsi mwateguriwe na radiyo isanganiro ifatikanije n'umugwi w'igihugu wigenga uraba agati y'akazina muntu kino kiyago kigiye kuremeshwa na jewe Leonidas Kirombo mu buhinga bw'ivyuma ni François Akimana Evariste Nziko Banyanka akaba ari we hagarariye kino kiganiro reka twembi twongere kubaha ikaze Mm. reka rero tuje mu ido n'ido rya kino kiyago ishwana Jacques ndiho ku bwayo uyu munsi muri ubwo bushikiranganje bwo gushikirana imibano hagati y'akazi na muntu eka mbere n'iterambere ridakumira murabona ko agateka muri rusange k'umuntu umurundi kifashe gute uyu munsi ego murakoze agateka akazi na muntu karifashe neza ariko hariho byerekana yuko hariho abantu bamwe bamwe mm. cyane cyane abakenyezi n'abigeme agateka kabo muri kano kanya katubagijwe uko twabyipfuza rero birahari birahari na cyane cyane ko turi ko tuvuga ibijyanye na sekeza ry'iminsi cumi n'itandatu yagenewe kurwanya amaboko y'abakenyezi n'abigeme umushikiranganje turabye turabona yuko mu ntara zose hari abakenyezi bashikirwa n'amabi bafite igitsina hariho abigeme bashikirwa n'ayo mabi hanyuma ibihambaye si bitigiri kuko uwo ari we wese iyo bimushikiye bituma bimubera intambamyi bizimuza kwisanzura kugenzura zimubuza kurangura imigambi yiwe uko yabyipfuza na cyane cyane nk'iyo bishikiye nk'abo bana bikababuza no kwitegura akazoza hanyuma urahagwaba mu iterambere ry'igihugu rwibonekeze uko uko byari bikenewe aricyo bituma ateza kugira ibyo kugwa kugira ngo ayo mabi agabanuke hanyuma abakenyezi n'abigeme nabo babone kwisanzura kandi bafashe mu iterambere ry'imiryango bafashe mu iterambere ry'igihugu mhm. mu iterambere ryabo murabye ababitura ibibazo bituma abakenyezi bahungabana abana eh, batotezwa bigaragara n'ibiki muravyo babitura ku munsi ku munsi mu bushikiranganje ibibazo bigwiriye cane cane hari ibibazo biri mu ngo kandi byinshi byinshi eh, na cane cane ko oh, twebwe hari abo turonka batwitura twavuga ari n'abantu baba barahawe inyigisho bariye n'umutima amenyo bagashobora kwivuga ariko hariho n'ibindi nabyo biguma mu gifuri bitavugwa ariko ibintu bihari hariho abakenyezi baturubikwa badahabwa ijambo abakenyezi badafise uburenganzira ku butunzi bwo mu muryango mhm. akenyezi babuzwa kuja mu mashirahamwe eka tugiye ko bigeme nabo ah, nabo nyene hariho ab'imiryango idashigikira badafise uburenganzira bumwe n'abasaza babo ugaca usanga kenshi umwana w'umwigeme haba rimwe rimwe birashitse ntaronse ibikoresho byo kuja kwishuri ntaronse byo mufasha kugira ngo tujya tuntu twankenegwa abigeme bakenera bonyene ugasanga arabibura hanyuma agacajamwo rero na rimwe rimwe bigashika kandi bibabaje n'ababigeme bashobora bashutse ku nguvu mm-hmm. batwara n'inda batipfuza rero eh, amabi ashikana imwe nayo hanyuma mu ngo nyene hariho ibintu byo guturubikwa gutukwa ku bantu barenze bakubitwa bakagira biba byaciye muri ibyo byo guturugikwa mm-hmm. gutukwa muti hariho abakenyezi bajya umutima amenyo bibashikira bakabivuga kubera ko mubwira muti bajya umutima amenyo eh, biragoye kuko turabye indero ikirundi umuco hanyuma tukaraba n'ingene mm. umuryango mu Burundi ushingwa umwana w'umwigeme bakamugomwa akaja mu rugo hanyuma bakajya kumusaba banamukunda hanyuma iyo bishitse bikagenda nabi ntibyoroshe ababaye mu rundi mu rundi rugo hanyuma eh, aravuga ati ninabishyira hejuru mbega babyakira gute ntibake rero babivuga kandi mu ndero y'ikirundi avuga bati ntukugumye ibanga eh, ry'urugo rero nk'ibibazo biba biri mu ngo atabaye babani ngo babegere babumvirize bariko baraba ukuntu nkumbure nk'aba mu mashyirahamwe uwo muntu ari kurakora ibikorwa by'ishyirahamwe ko abandi bari korabikora uwo muntu nimba batanga intera ntayironka ukundi abandi bayironka kugira ushobore kumenya ibibazo biba biri mu gukora si ibintu byoroshye ko mm. bene byo kenshi kenshi harabusanga batabiba menyekanisha muri CNDH uyu munsi uh, agateka ka muntu muri rusangi kifashe gute ngaha mu Burundi murakoze cyane ku kibazo mutubajije kijanye nuko agateka kazina muntu kifashe mu gihugu cy'u Burundi agateka kazina muntu mu gihugu cy'u Burundi uh, karubahirijwe ariko kandi kuko ibijanye n'ivy'agateka kazina muntu atari igikorwa cy'umunsi umwe gikorwa ku munsi umwe ngo kirangire kuko uh, agateka kazina muntu hamwe n'iyubahirizwa ryako ni ibintu bifatanye n'ubuzima uko abantu babayeho babanye mu kibano cyabo rero ni urugamba rubandanya atari urugwanwa ku munsi umwe ngo rurangire ariko n'igikorwa kibandanya kuko gifatanye n'ubuzima bwa misi yose eh ko bagateka kazi na muntu muri rusanga kifashe neza na cyane cyane uyu munsi twavuze ko duhagarara kugateka kumukenyezi n'umwigeme akumukenyezi ah, n'umwigeme kifashe gutuye umunsi kifashe neza mm ariko ivyo gukora ntibibuze gituma kifashe neza nuko nka SMDH twatunganije iki gikorwa twasabye ko igikorwa cyokogwa nuko mu eh, igihugu cya ujeje umugore w'igihugu harimwo guharanira no kurwanira agateka kazina muntu n'abakenyezi barimwo n'abigeme barimwo harimwo kandi no kumenyekanisha ibijanye n'ivyako gateka ariyo promotion kugira ngo ntihagire umuntu anyanyaswa canke ngo arenganywe kubwo kutamenya uburenganzira bwiwe aho buva naho bugarukira hariho n'igikorwa uwo mugwi ufise eh, cyo kwegera inzego eh, mu buryo bwo kuzihanura nkuko uwo mugwi wabitegetswe n'itegeko oh, rimwe ubusaka kane umugwi w'igihugu wigenga urakora igikorwa cawo ariko kandi ure kwegera n'inzego iyo eh, umugore w'igihugu wigenga ubonye aho ibintu bitari bitariko biragenda neza canke hakenewe impinyanyuro kugira ngo bimere neza gusumba uwo mugore w'igihugu wigenga uregera izo nzego zigize igihugu kugira ngo urwego rwose rukore icyo rujejwe hisunzwe amategeko aba agenga urwo rwego nyene mu byo rusanzwe rujejwe vyago vya misi yose rero agateka k'umukenyezi igihugu caragerageje gushiraho amategeko kugira ngo bikunde ako gateka k'umukenyezi gake bakingigwe mu buryo bwose bushoboka nubwo bitaratungana nk'uko mm. bikwiriye mwumvise mu ntango y'ikiganiro umunsi wo kugurura isekeza ryo guhanya amabi akorerwa abakenyezi abakenyezi barukiye mu ishyirahamwe onifame barashikije yuko umukenyezi umwe ku bakenyezi batatu agateka kiyo katubahirijwe muvyakira gute umwihwezo wanyu twaragerageje kugira ngo turabe ko ibyo vyashikirijwe eh, vy'ukuri bihuye n'ukuri mu kugira ngo umugwi w'igihugu wigenga ufate ingingo yo kugira uburondezi mu ruhande runaka akenshi na kenshi uba wisunze igitigiri canke aba abawitura canke nawe nyene ukabona ibintu uko biriko biragenda mu karere runaka ha mu gaheze ugafata ingingo yo kugira ngo ugire ubushakashatsi muri urwo ruhande urabe kumbure igituma ivyo bintu bimeze gutyo mm. hanyuma ni naho heze ugakura ivyiyumviro ugaheze ugakura ivyo ivyo wegeranije bice two kwita mu gifaransa nk'amadone uwo mugwi ushobora guhagararako kugira ngo ayo madone waronse ushobore gutunganya icuza kuvugana n'inzego zijejwe kubahiriza guhimiriza ishyirwa mu ngiro ry'ayo mategeko rero umugwi w'igihugu wigenga ntiwicaye umaze kumenya ko bimeze gutyo warakoze ikigwa twokwita inetude d'analyse ku bijyanye na tendance de utora intara zibiri intara ya Muyinga n'intara ya Kirundo kugira ngo urabe uko bimeze muri ako karere wasanze birababaje nyene mugabo birahari mm. e, ibiharuro birerekana yuko ihohoterwa rifatiye ku gitsina rihaba rihaba mugabo ikiremesha umugwi w'igihugu igihugu nuko igihugu nacyo kiticaye cyashyizeho amategeko kugira ngo uh, mategeko atunganye ngene iryo hohotera ryogenda rigabanuka canke rikanahera kuko hari ikivyizigiro nubwo twatanguye mu ntango tuvuga ko tavyera nka de hari bifatanye nuko abantu basanzwe babayeho ariko amategeko yo yaba hari kugira ngo atururuze ivyo nyene bitariko biragenda neza ego muravye ibiharuro mwaronse muri izo ntara zibiri byo bavyegereza ibiharuro twavuze ko ngaha umukenyezi umwe kuri batatu bitandukanye cyane Mhm. biratandukanye rwose biratandukanye gose biratandukanye gose biragaragara ko iyo tendance ihari mhm. mugabo si ivyo ikirenga murakoze cyane agateka kazina muntu nta biharuro mfise nofatira ko ariko uh, ndashobora kuraba mu buzima bwa minsi yose mu byo mbona muho nsanzwe nkorera ko nsanzwe ndi umushingwamanza eh, ndatemberera mu masentare ndabona abantu bituye ubutungane kubera ibyaha ibi n'ibi bakorewe muri ibyo biri mu bintu bihungabanya amateka kazina muntu navuze ko atabiharuro mfise ariko uko biri kose kubera ndatunguruka mu gihugu hose ndabona ko aba agateka kazina muntu gahungabana atari bake cyane mwavuze mu bice bitandukanye ngira ngo abitura ubutungane yego abitura ubutungane eh, niho nafatiye ni nko mu bice ibyaha by'ubuzima cyane cyane ye abitura ubutungane hariho abakenyezi ahafatiye ku bakenyezi hariho abakenyezi bitura ubutungane kubera yuko eh, barondera ibibatunga mm. ashobora kuba ari umukenyezi umukenyezi umugabo yirukanye ashobora kuba ari umukenyezi eh, abo bavukana banse yuko aronka ku byo ababyeyi babasigiye ashobora kuba ari umukenyezi yakubaguwe ashobora kuba ari umukenyezi yafashwe ku nguvu n'ibindi n'ibindi mhm. mvuze abakenyezi gusa ariko no mu bagabo urabasangamo batari bake ariko igitigiri kinini turi muri ibihe by'iminsi cumi n'itandatu ihariwe kugwanya umubare ifatiye ku gitsina dusanga abakenyezi ari bari benshi abakenyezi bitura za sentare kubera ibibazo barimwo bivuye ku bagabo babo canke mu miryango murashima baratunganirizwa muravye mu butungane ntitubishima cyane tutungane buragerageza mhm. ariko ntitwovuga yuko tubishima cyane kubera yuko turabona yuko hariho ubutangana mhm. kuko ngene imanza zicibwa uko ku ukungena amasentare afata umukenyezi n'umugabo ntusanga ari ku rugero rumwe aho oh, mfatira nko ku bijyanye n'amatati yo mu muryango aho umukenyezi usanga avuka kenshi urasanga oh, umukenyezi bavuga yuko adafite uburenganzira bungana na musaza we murumva yuko icyo ari ikintu gikomeye eh, nca ndabifata ku mabi afatiye ku butunzi kuko uwo mukenyezi nawe nyine aba yavutse muri uwo muryango aba yavutse afite uburenganzira bungana na musaza wiwe ariko yashika imbere agiye kurondera nawe eh, ingene yobaho kuko hari igihe usanga anabikeneye cyane uretse ko bwari n'uburenganzira ariko bwo ntibikunde bakamuha bakamwemerera akantu gatoyi ataco kumufasha ico bita igiseke bafatiye ku mico ego urumva nk'ivyo twebwe nko mwishirahamwe ry'abakenyezi bize amategeko ntitubishima kuko tuca tubona ko hariho ubusumbane ku bantu kandi atari ko byategerezwa kugenda amategeko y'igihugu bwirizwa nshingiro y'igihugu cacu riravuga ko abantu bose bangana hariho amasezerano mpuzamakungu igihugu cacu cateye ko umukono aravuga ko abantu bavuka kabangana bafise agateka kamwe kwe rero urumva ko ngaho ntitubishima kuko tuca tubona ko hari ubusumbasumbane hagati y'abantu mfasoni kayitasinzi jacques ati ni ukurya umutima amenyo amategeko by'ukuri yaba yakengera abantu by'ukuri nta kurya umutima amenyo wagira ati ndatunganirizwa bimeze gute amategeko mu burundu arahari kandi ni na meza hari amategeko meza cyane ariko amategeko barayarenga amategeko uburundi bwashizeho abakora ibyaha barayarenga bayarenze rero ugasanga haciye hamwo rimwe na rimwe agahaze mu guhana ni naho uca usanga bigoranira cyane kubera yuko usanga rimwe rimwe hariho ibyaha byakozwe kumbe kubera kubura novuga ngo ibyemeza mhm. ntibihanwe kumbe kubera hashobora kujamo umwuka mwana wa mama rimwe rimwe kumbe hashobora kujamo n'igiturire ntitubide birashika mhm. ugasanga ntibihanwe uko byategerezwa kugenda ubundi kuri icyo kibazo cy'uko amategeko ahari arahari gusa ayo mategeko ni nk'ayahe kuko turumva ko arahari mugabo aho nari ko mvuga muri rusange eh, hari abantu bakeneye kuyamenya bati hmm, itegeko ryo tutunganiza ryo bari iri mvuga muri rusange nko ku bijyanye n'abakenyezi kuba aribo twari ko turashimikira ko uwo munsi eh, nuvuga itegeko ryo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ryerekeye gukinga no gukingira abakorewe amafatiye ku gitsina no guhana abayakoze mm-hmm. iryo tegeko ryaje eh, rimeze nk'iritora umuti nk'irishobora gutuma abakenyezi biruhutsa naho ritashoboye gushiraho byose naho eh, harimo ibidatomoye cyane ariko ryaje rifasha mhm. kugira ngo ibyaha bimwe bimwe eh, igitabo mpanabyaha kitari carashizeho bihanwe n'icyo gitabo mpanabyaha nyene naco nyene cari carategekanije ibyaha bijanywe n'amabi afatiye ku gitsina mhm. ego ariko rero nk'uko nabivuze harimwo agahadze muri aya mategeko kubera nk'iri tegeko ryo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ryari rije mpengereje gutora umuti eh, rirafise utunenge tutari duke iryo tegeko ryari risanzwe ari itegeko navuga ngo ryo cyo bita ruwa sipesiyare usanga umenga rifite agaciro gato ugereranije n'igitabo mpanabyaha ari rwa generale ariko mu bisanzwe uko byari bisanzwe bimeze ni uko iryo tegeko rije riraba ikintu ariyo rwa sipesiyare niryo riba rikuru ariko uko risanzwe ritunganije ryoryo niryo rito niryo umenga riba riri hasi ugereranije n'igitabo mpanabyaha ugaca usanga rero bya bintu umenga byari bije gutorerwa inyishu ntibikunze yego kuko urumva eh, ayo mategeko abiri iyo avuguruzanije urumva uca usanga itegeko riza kuja hejuru ari rya tegeko mpanabyaha urabya ingene ryanditse mu ishyirahamwe ry'abakenyezi bize by'amategeko iryo tegeko muba mwarayitoye utunenge ni hehe bigaragara yuko harimo utunenge muri iryo tegeko yego nico nari mereje kuvuga icambere urumva ko n'akanenge gakomeye yuko ari itegeko ryategerezwa kuba ari ryo rikuru ugereranije n'igitabo mpanabyaha mhm. ariko ugaca usanga niryo ari rito ikindi naco nuko usanga harimo ibihushane ugasanga iby'igitabo mpanabyaha gitegekanya ku bihano ibi canke biriya si iby'iryo tegeko ritegekanya kandi ugaca usanga urumva kubera ntugisangemo Eh, hariho ibindi bitegekanijwe nk'akaroro nk’ishirahamwe usanga mu byo bwiyemeje eh, eh, harimo ibyo kurwanya amabi ihohoterwa rifatiye ku gitsina rishobora kwitwara mu kibanza cy'uwakorewe icyaha ugaca usanga imyaka itegekanijwe muri iryo tegeko ryo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu imyaka itegekanijwe kugira ngo iryo shyirahamwe rigire ubwo burenganzira ntingana n'iyitegekanijwe mu gitabo e, cerekeye ingene imanza z'ibyaha zitohozwa zikongera zikaburanishwa imyaka ugasanga ntingana kandi aho wowe urumva muri iri tegeko ryo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu batekanye imyaka ibiri muri icyo gitabo cerekeye ingene imanza z'ibyaha zitohozwa zikongera zikaburanishwa ugasanga gitekanye imyaka itanu urumva ko bishika nk'ishirahamwe ryari gufasha ugasanga riraboshwe kubera ko ayo mategeko abiri adategekanya ibintu bingana hariho utuntu tutari duke twebwe icyo tunanegura n'ibyaha bimwe bimwe usanga byari byitwa ngo ni bihanwa ugasanga bihanwa n'igihano gito cyane gito kitotuma muduhanye n'akarorero kugira tubyumve neza nk'akarorero nk'icaha icaha eh, gifatiye nko ku butunzi icyo caha gihanwa ico caha gihanwa n'amande y'ibihumbi mirongo ibiri gushika ku bihumbi ijana nimba ntihenze murumva yuko nk’ico caha uwugikora atoreka kugikora icyaha gifatiye ku butunzi mm. nk'akarorero ni nk'ubu uye usanga nk'umukenyezi abujijwe gukora akazi n'uwo bubakanye akamubwira ati wewe icara ngaha aye wewe uraba abana nta burenga sindakwemereye kuja gukora akazi ako kazi niko kari gutuma uwo mukenyezi yikenura aronka ico yikorako atarinze gusaba mhm. atarinze gufukamira umushinga ntahe wiwe kandi noneho nawe nyine ako kazi agakoze urumva nakunganira urugo nakunganira urugo ibibondo bikamererwa neza reka n'umushinga ntahe agatunganirwa bigaca bituma mbere na za mu rugo zitahaba akandi karorero ni ibintu nari navuze usanga umukenyezi abuzwa uburenganzira bwo kuronka ku bisiga by'ababyeyi ugasanga bamubwiye ati wewe aha aye mu mico y'ikirundi wewe ntutorana ugasanga abahungu baragiye baragabuye ibyo ababyeyi basize umukenyezi mushiki wabo bamushize ku ruhande hariho n'ibindi usanga umukenyezi yapfakaye banamubuza kwikora ku byo baronderanye n'umugabo n'amabi atandukanye mwe nayo ni uko kuntu umuntu akubuza kuronka icyo wikora ko ikintu ushobora kwikora ko wikenure mu bintu ukeneye eh, reka tujye muri wa mugwi w'igihugu ujejwe agatakazi na muntu konsirate eh, habimana eh, komiseri muri uwo mugwi mwo mutubwira namwe uyu munsi mubona ayo mategeko by'ukuri arahari mu Burundi akingira abantu bose arahari amategeko twavuga uti umuntu ashobora kuyitura by'ukuri ayo mategeko arahari mhm. nk'uko umugenzange ahejeje kubivuga amategeko akingira umukenyezi mu burenganzira bwiwe bwose arahari turafise ibwirizwa shingiro ayandi mategeko yose yene nako iryo riravuga yuko mu ngingo yaryo ya cumi na gatatu yuko abantu bose bavuka bangana mu burenganzira no mu kubahirizwa kandi dufata yuko yuko kandi niko biri yuko ingingo zindi zose zifatwa zigomba gufatwa hubahirijwe iryo bwirizwa shingiro nicyo gituma bigoye guhima yuko amategeko atahari kandi wanashaka yubatse neza turafise iyi loi specifique sur nayo nyene yajeho kugira ngo igerageze gukingira umukenyezi n'umwigeme mu burenganzira bwiwe mm. kandi uburenganzira bwiwe bwose aho onye nitwe kurirwa turabidondagura mm. ariko n'ingingo nyinshi kandi uwateguye ayo mategeko yagerageje kudondagura bijya byose twagiye turacako ategekanya uko byoba bimeze kugira ngo nuwo bibamwo cyangwa byoshikira nagira ubikekeranya mm. irashiraho na n'akarimbi ko atanuba ukwiye kubigira ibanga mm. n'ubwo mugenzi wanjye yahejeje kuvuga ko kubivuga ari ry'umutima amenyo ni bya bindi nyine ngira ngo bigaruka ku kuntu twakuze n'uko twarezwe tubarirwa ko ari ibanga urugo kugumya ibanga n'ibindi ariko ugasanga uko kugumya ibanga hari icyo kuri ko kurica mm. si ibyo gusa naho twugenda muri muri code penale y'u Burundi yabivuze mugenzi wanjye yahejeje kuvuga naho nyine uwateguye amategeko yarategekanije yuko tu viyoro viyoranse konjigare ibera mu rugo mm. ihanwa ihohoterwa ryose riba mu rugo rihanwa ni ukuvuga ngo umukenyezi arakingiwe amategeko arahari igisigaye no kwiyumvira no kuvugana ku kijyanye n'ikurikizwa ryayo mu nama abarundi bashikiriza ibyiyumviro byabo ku byerekeye ubuzima bw'igihugu kugira ngo burundi bwogorore bari batanguye bivuga muri shirahamwe ry'abakenyezi bize by'amategeko mwe namwe murabona yuko by'ukuri aya mategeko uyu munsi nari kandi meza nk'uko murabivuga bavuze bo ibyo babona bitagenda neza namwe muri uyu mugwi w'igihugu hari ibyo mubona mutora nk'amakosa muri iryo tegeko yego amategeko igihugu cyashyizeho ariko arashyirwa mu ngiro mugabo ikijyanye n'iyubahirizwa rya kiremwa muntu n'iyubahirizwa ry'umukenyezi ririmwo burya n'urugamba kandi urugamba rutoroshye abagiye baravuga imbere yanjye bagiye barabica ko ko hari ibifatanye n'ubuzima ingene buba bumeze mu muryango hari abarinda kurya umutima amenya akavuga ati haraba icyobaye mugabo reka ndabivuge ntume mfa mvuze mhm. eh, uretse ko hariho n'ababivuga nyine bakanabizira hanyuma uh, mu iyubahirizwa ry'ayo mategeko twari twababwiye mu ntango y'uko umugwi w'igihugu wigenga wagerageje kugira inetude kugira ngo urabe ko by'ukuri iryo nyangwa ry'agateka k'umukenyezi rihari muri ibyo byigwa mu byo yaronse yarasanzemwo ko ukugomba ko gushyira mu ngiro kugira aya mategeko kurahari ariko hariho n'inzitizi rimwe na rimwe zitangira imbere mureke ko harimo izo mugenzanje ntarima yamaze kuvuga akongera ko n'akantu ko hariho izo usanga umuntu adafitiye ibyemezo mhm. ariko kandi hariho n'izo abajeje gushyira mu ngira ayo mategeko bonyine biyemerera nko mu maka umugore w'igihugu wigenga washoboye gukorera ko waganiriye n'abari ku kivi bariko barakora ni mu masentare ari muri ako karere umugore w'igihugu wigenga wagizemo icyo kigwa twarasanze hariho ikibazo hariho ibibazo bifatiye ku kuntu tugiye no mu miryango ubwayo usanga nibwo niyo iryo hohoterwa ryabaye mu rugo umukenyezi rimwe na rimwe ariwe waza kuyisabira ati umugabo agashyirwa imbere y'ubutungane uwamuhohoteye agashyirwa imbere y'ubutungane agashengezwa umukenyezi akaraba uko ubuzima bw'urugo bumeze butunganijwe hari n'igihe aba yafashwe yafatiwe ibyo byuko atiyegereza umukenyezi imitunganye ry'ivy'urugo umukenyezi agacabaho ubuzima bwiwe bwose bwene na ku nguvu z'umugabo ni ukuvuga ngo mu gihe uwo mugabo afunzwe afashwe agashirwa mu minwe y'ubutungane usanga wa mukenyezi nyene ari wagarutse kuza gusaba ati yamara twe n'abana turapfuye nimureke umushinga nawe wanjye agaruke mu rugo azuza araburana yidegemvya hanyuma turazi ko amategeko ashyira inyungu cyane ashyira hejuru y'izindi nyungu zose inyungu y'umwana izo bwa mbere y'izindi bikaba ngombwa yuko nko kuri ibyo vyaha usanga ari ibyaha byitwa ko ari bito bito bikaba ngombwa yuko uwo mugabo arekugwa kugira ngo azoburane yidegemvya mu gihe agiye kuburana yidegemvya havuka ikindi kibazo gishasha no kuri uko gushaka kw'igihugu n'inzego zawo zo gutunganya neza ibijyanye n'iryo hohotera rifatiye ku bitsina ku mugwi w'abakenyezi n'abigeme ugasanga havutse ikindi kibazo cy'uko kugaruka gusubira guseruka imbere y'ubutungane mu gihe ubutungane bubakeneye bibaye ingorane kubera iki rimwe na rimwe kubera bwa buryo usanga imiryango ifise cyangwa kubera ikindi kigira kabiri kubera ushobora gusanga n'uwo yari yashengejwe ariko akarekurwa agahabwa uwo mwidegemvye kugira ngo azoze ararenguka yidegemvye adasubiriye gushiramwo akariro mu gushaka gusubira kuza ararenguka ivyo byose rero bigahinduka kuba ingorane zigaruka ngaruka kuri kwa guhohoterwa kwa wa mukenyezi kugashishikara gukomera hari n'ikindi umugwi w'igihugu wasanze kihari nk'inzitizi ni uko hari igihe bisaba ko haza amasura ariko ayo masura nayo nyine ugasanga kugira ngo hashike bisaba uburyo abo bantu bari kure y'aho baciririrwa imanza ibyo byose bikaba ingorane mm. zituma amategeko adashobora kubahirizwa adashobora gukurikizwa nk'uko byari biri ni ikibazo kitari kubagomba kubatunganiriza kandi non plus naba hariya bagomba gutunganirizwa mhm. ntibafise ingene babigira muri uwo mwanya ugasanga nyine ni ingorane icyo gituma twavuganye mu eh. ntango y'uko ari igikorwa kibandanya n'ishanti eh. turi ngaha kugira ngo tujye gutera ibyiyumviro ngira ngo ku bikwiye guhinduka n'ukuntu byogenda umuntu wese yokora reka tujye mu bushikiranganji mu bushikiranganji bwo gushikirana imibano iteka akazi na muntu n'iterambere ridakumira jacques ndiyo ku bwayo eh, namwe ikibazo ni cya kindi amategeko mubona aratomoye ari ibyo mugani mukema cyangwa muhinyura kuri ayo ayo mategeko uyu munsi bituma agateka k'umukenyezi w'imigeme kadahagarara neza nagomba gukora ku kantu gatoni navuze mvuga nti kujya umutima amenyo kugira ngo abantu bamenyekanishe ubuzima babayemo mu rugo eh, si ibijyanye n'amategeko ni ibijyanye n'indero baba barahawe bati umukenyezi ateza kugira ibanga ry'urugo iyo ndero umwana w'umwigeme aba yarahawe bakaba n'amahani bamuca bamuciye umunsi bamurungika kubaka bamurungika mu Burundi nko kwabivuga. habari yavuga havuga ati bavuze bati ibintu byo mu rugo biguma mu rugo asanze hari ibintu by'ibibazo rero haba afise intambara mu mutima mbega ndabivuga mbega ngirane mm, imico y'abarundi e, twakuriyemo si ngo hariho amategeko abibuza uwo muco niwo uhari hanyuma hari n'ikindi bahigarutse ko abadusanga ikiyago baravuga bati abantu barishashaye kandi rizanye n'ibintu bishasha hanyuma mugabo nk'uko babivuze eh, kubera eh, ibintu byari byanditsemo bisunga itegeko mpanabyaha mu nyuma naryo rirahinyanyugwa byumvikana yuko rero iryo ryisunga rihinyanyu hariho ibintu byaca bibibazo baca bibibazo kubera barihinyanyuye ingingo yari inkingo ya 10 nakangahe utusanga isigaye yabaye nk'iya 200 hahinyanyuwe mpanavyaha teko mpanavyaha iteko nuvuga nti specifique tuko bakora bivuga ntiryahinyanyuwe ntirahinyanyugwa mhm. ariko muri kino gihe ababijije bari ku kivi kugira mhm. ngo bijane harakozwe ibyigwa bitandukanye mbere n'amashinga mateka yagendeye asanzwe barikoresha abacamanza abacirwa amanza kugira ngo barabe amahinyu barimo kandi barabibonye bashikiza bashikiriza icegeranyo hanyuma ubushikiranganje n'abandi basanzwe bakora muri bya gateka kazina muntu n'abariko barahinyanyura kugira ngo ce mu nzira iteza gucamwe kugira ngo naryo nyene barihinyanyure ariko uh, amateka arahari nkuko babivuga duhereye kwibwirizwa nshingiro ariryo ayandi mateko yose azayisunga hama kabiteka mpana vyaha hanyuma niryo onye naho ritarahinyanyurwa naryo nereka bihari ariko bararihinyanyura bamwenyanyura kandi kugira ngo nyuma ntibizonatere n'ibibazo bavuye ko kwandikwa mu buryo idasaba yuko umuntu ariko arikoresha arinda kuza kuraba mu kindi gitabo arisoma ryonyene kuko birimo bikaba byikwije aya mashira hamwe nyene arandi agateka kazina muntu barabashikirije ukuntu iryo tegeko ryo hinyanyugwa mwasanze ivyo babashikirije mu bushikiranganje bifise ishingiro navuze ko n'inama nshinga mateka ari yakoze ikorwa kuri ico baratumira n'umushikiranganje w'atekazina muntu mu nama nshinga mateka kugira babimushikirize ikiganyo c'ivyo bari baronse kandi byari ibintu by'ukuri hanyuma rero aya mashyirahamwe ya jerewate ku bakenyezi dusanzwe dukorana turafatikanije mu kuraba ibyo inyanyugwa n'ingene byo inyanyugwa hanyuma rero ibyavuyemo ubushikanganji bwarabishikirije abahinga basanze bazi bandika ibyo by'amategeko kugira ngo bizoheze bice bifata inzira byafata bizoheze rice ryigwa mu nama shikiranganje hameze rije mu nama nshinga mateka bwagenze reka twibutse ko turi mu kiyago ku nama aho uyu munsi ko turabira hamwe ingana agateka ka muntu kifashe mu Burundi tugahagarara cyane cyane ku gateka k'umukenyezi n'umwigeme ni mu gihe turi mu isekeza ry'iminsi 16 yahariwe kugwanya mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme tukaba turi kumwe n'abatumire batatu Habimana Consolate ni umukomiseri mu mugwi w'igihugu jeje agateka kazina muntu turi kumwe kandi na ndiyo kubwayo Jacques umuhanuzi mushikiranganje bwo gushikirana imibano agateka kazina muntu n'iterambere sida turi kumwe n'umupfasoni Caritas Ntarima akabari ari icegera curongoye ishirahamwe ry'abakenyezi bize iby'amategeko turabandanya n'ikiganiro cacu ku nama ikibazo ndagitumbereze kandi kwa Caritas Ntarima e, mwishirahamwe by'abakenyezi bize ivy'amategeko mwebwe namwe uyu munsi intambamye mubona zituma ngira ngo abakenyezi batatunganirizwa n'abigeme uyu munsi mu bijanye n'amabi abakoregwa intambamye ibona neza murakoze cyane ego mu mwanya waheze mwavuze ati ku bijyanye n'amategeko mbega bimeze gute twavuze ko amategeko ahari kandi ameze neza ariko twebwe mu mhm. ishyirahamwe ry'abakenyezi bize amategeko hariho amategeko tubona atarajraho yari gufasha kugira ngo amwe mu mabakorerwa abakenyezi agabanuke e, mu bihumbi bibiri na kane harabaye intererano y'iryo shyirahamwe aho yari yanditse irikirafasha kugira ngo habe itegeko ryerekeye gutorana itegeko ryerekeye itunganywa ry'ubutunzi mu ngo hamwe n'itegeko uh, rijyanye nivyo kugaba bita liberalite twebwe ku bwacu itegeko rijanye no gutorana iyaba ririho haba hari ibintu byinshi haba hariho amabi atari make yogabanuka ku bijanye n'abakenyezi cyane cyane amafatiye ku butunzi kubera yuko ibyo tubishikiriza kuko nubwo hariho amategeko meza hariho ibwirizwa shingiro ry'uburundi rivuga ko abantu bangana nubwo hariho amasezerano mpuzamakungu avuga ko abantu bangana yerekeye agateka kazina muntu igihugu cy'uburundi cateye ko umukono haguma hariho agahaze kuko turabona mu byo tubona mu kazi ka minsi yose nkora no mu mashyirahamwe ibyo tubona mu kazi dukora ko eh, mu manza zimwe zimwe zicika abacamanza bacisunga eh, imico y'ikirundi mm. imico y'ikirundi ni bagenzanje babivuze ni ya yindi ivuga ati umukenyezi ni uwo mu kigo umukenyezi ni umuzezwanzu umukenyezi ni umuntu mutoya ibyo rero bigaca bituma wa mukenyezi nk'uko nari nabivuze ubwa mbere atagira agateka kangana n'ak'umugabo kubera rero ko ayo mategeko iyo aza igitego cyane cyane rijyanye no gutorana gihari kwerekana ingene bigenda e, ibwirizwa shingiro nibyo riravuga ko abantu bangana ariko rivuga mu majambo novuga amakuru makuru mhm. ntireheza ngo ginjire indani rivuga ati byotunganwa uku byotunganwa uku ku bijyanye no gutorana ko k'umwigeme iwabo yavuka ku bijyanye no gutorana k'umukenyezi yubatse e, yasubiye muhira ku bijyanye no gutorana hagati y'abubatsi mhm. kuko nabyo birabaho rero nkavuga nti iyaba iryo tegeko rihari mhm. ryari gukura mu nzira utubazo twinshi bigatuma n'umucamanza afata ingingo itomoye ubu uyu urashobora gusanga hariho hariya aho bavuze ko abana bangana ahandi bavuze ko abana batangana mhm. urumva yaba hariho itegeko ko umucamanza mu guca urubanza eh, ibyo amategeko amutegeka ni uko yisunga itegeko rero ntako yobigenza hoba hariho itegeko rimwe abantu bisunga bigatuma hacika imanza zisa ariko ubu siko bimeze eh, uyu munsi rero mwavuga ko mu ishyirahamwe wanyu mumaze kubona ibyo nk'ibi by'amategeko yojaho ubu muri ko mukora iki tubandanya eh, dukora nk'uko nabivuze twari twatanguye mu bihumbi bibiri na kane mu byo dusanzwe dukora harimo iby'ubuvuzi n'ubwizi ku gushyiraho amategeko atarajaho ariyo mategeko navuze no guhinyanyura amategeko afise utunenge akumira umukenyezi rero turabandanya cyo kimwe n'ayandi mashyirahamwe dusanzwe dukora bimwe ku buvugizi kugira ngo ayo mategeko ajeho no kugira ngo ayafise utunenga hinyanyuka hariho n'itegeko mwavuze mwashikirije inzego zibijeje mu cacane mu bushikiranganje kugira ngo bashobore kugicara barihindure haciye igihe murafise icyizere yuko n'aya mategeko ashobora gusubirwamwo icyizere gihagaze eh, si itegeko rimwe kuko itegeko twaterereye hariho iri tegeko ryo mu bibiri na cumi na gatandatu eh, ryerekeye amabafatiye ku gitsina twaraterereye itegeko ryerekeye kandi abantu n'ingo twaraterere naryo nyine ririko rirahindurwa kandi naryo nyine rirafise ingingo tudashima kandi eh, na leta yabonye ko zitameze neza kuko e, ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati bwarafashe umugambi w'uko rihinduka naho nyine twaraterereye icizere dufise rero nuko kubera ko bemeye ko duterera turizera yuko ivyo twashikije bizofatirwako una. tuje mu mugwi w'igihugu ujejwe agatakaza na muntu eh, mfasoni Consolate Habimana mwotubwira eh, namwe uyu munsi inzitizi mubona zituma eh, ngira ngo umukenyezi uyu munsi n'umwigeme agateka kabo gahungabana bamwe bamwe bagatotezwa ibintu nk'ivyo inzitizi mubona nizahe hamande y'ivyo bagenzi banje bamaze kuvuga bijanye n'inzitizi mm, zituma agateka k'umukenyezi katubahirizwa uko bikwiriye yo gushobora gutera akamo mm. eh, kugira ngo mm, mvuga nti ahubwo reka ibi bintu bikomere bishishikare mm. bigwizwe kugira ngo yego icy'inzitizi eh. rero twe nk'umugwi w'igihugu wigenga turabona harimo uko kutamenya hakabamwo n'iyo hakabamwo nuko nuko kuntu usanga hariho amategeko amwe amwe avuguruzanya mm-hmm. ariko kandi turanashima kandi eh, igituma tunabibona kandi tukanabishima nuko iyo icyo gishoboye gushikirizwa abajejwe guhinyanyura ayo mategeko mhm. bacakira bakagifata nka nkama ubu yaserukiye ubushikiranganje bwo mhm. gufatana mu ndara heje kubitubwira mhm. kandi natwe turabizi ko eh, rodosiye iriko iratera imbere ni ukuvuga ngo izo nzitizi turazibona ariko icyizere dufise twese ngira ngo duhurira ko nuko hamwe no kuganira hamwe no kuvuga ibintu bizogenda bihinduka kandi bigahinduka neza mu bwo gushikirana namwe murabona inzitizi uyu munsi kugira ngo agateka k'umukenyezi n'umwigeme gashobore gutera imbere kagahagarare neza murabona hari ibituma kadahagarara neza agateka k'umukenyezi ego murakoze bivuze ariko nagomba kugaruka no ku kintu kijyanye na mikoromake mikoromake ku bakenyezi n'abigeme yari yakivuze ati kwitira ubutungane bisaba kwiyunguruza birasaba uburyo iyo byashyitse hagati ya y'akabo nyanzwe katubahirijwe rero abakenyezi kenshi mu masentare baravuga yuko imanza baziheba bakaziheba mm-hmm. umuntu yashingije urubanza bigasaba yuko uh, azaraza kwishyuza hanyuma bigasaba yuko uh, atanga uburyo bwo kwiyunguruza ku uh, masura mm-hmm. eh, hari nabo bisaba n'umuntu yamufasha yize iby'amateka bimufasha kurukurikirana umugabo adashoboye kumu adashoboye ku adafise uburyo kugira ashobore kumuronka mm-hmm. icyo yonye inzitizi hanyuma none kuri ico kuco c'uburyo nk'ubushikiranganje bigaragaye ko umuntu atafise ubwo buryo umukenyezi mugaye hohotewe ubushikiranganje bwo gushikirana buca mufasha iki ntaco muye mukoramo nimva ko muhamagariye kugira gushikira nk'abo bantu yego ivyo ibikorwa biriko birakogwa abashoboye kubitura ubushikiranganji barabafasha hari n'amashami ashobora gufasha mbere mu bushikiranganje bw'ubutungane hari igisata ubu nyikiko kiragerageza kuraba ingene corondera uburyo bwo guha abafasha abantu kwitura ubutungane mhm. ariko ubwo bukene urumva si ikintu kiba coroshe arico gituma hariho n'ibindi bikorwa ubukene buri mu miryango buri no mu bushikiranganje oya si nibo mvuga hmm. si no mvuga si niko mvuga mu bushikiranganje hari ibikogwa biriko birakogwa ahubwo kugira ngo abakenyezi n'abigeme baronka mikoro mhm. baronka mikoro baronka turi na turiya nimba akeneye eh, gufata eh, ari moto canka akeneye gufata imodoka kugira aje aho hantu ashobore gushikayo mhm. wenyene kuko no gushika mu bushikanganje kubwitura ega navyo nyene navyo nyene bisaba uburyo eh, twebwe muri mu zose twebwe twebwe mu bushikanganje eh, ibyo turatu ko ko hari abantu barabaza gusaba ibintu mu bushikanganje akavuga bati akava mu kirindo akava mu cankuzo agatumbera mu shikiranganje twaje dusanga abantu baje babaye abantu baha hafi aco mm. gituma bavuga ati abantu bazora basanga abaseku bushikanganje mu ntara mm-hmm. kugira ngo eh, ibyo bushikanganje bukora bene gihugu bishobore kuronswa bose mm-hmm. rero eh, naho kuva mu komine kuva ku mutumba gushika gushika ku mukuru w'intara naho nyine turazi ko hari abantu mm -hmm. bamwe bamwishyura kwa bigora ariko ariho utwigoro turi turakorwa kugira ngo abakenyezi bigishwe kujya mu mashamwe bigishwe kugira imigambi y'iterambere hanyuma nimba bisaba kwashika ku ntara ashuri kwashika intambamyi ziri ku ya mikoro muravuga ntazi intambamyi eh, intambamyi yindi irahari yo konsorata yayivuze yo kutamenya eh, kutamenya uburenganzira bwa kiremwa muntu atarabitse mhm. turi ku musozo w'iganiro ku nama kansubire mu ishyirahamwe ry'abakenyezi bizi by'amategeko eh, mfasoni ntarima Caritas namutubwira ubu munsi mubona hoko gwiki mwashikirije byinshi mubona ko bikenewe eh, mwavuze amategeko avuguruzanya mwavuze amategeko mubona ko akenewe cyane avuga ibi na biriya kugira ngo agateka k'umukenyezi n'umwigeme gahagarare neza muri ko mukora ikimego uyu munsi mwihereye ko abandi barabikora bokora iki uko mu gice kuko ikora abatandukanye hoko kuko gutura duhereza iganiro eh, bagenzanje bamaze kubivuga bimwe bimwe mhm. eh, ico kogwa ca mbere nuko hoba bamahimiriza twebwe mu byo dusanzwe dukora mu ishyirahamwe harimo byo kumenyekanisha amategeko ego abasanzwe babijejwe na leta washaka irimwo eh, gufasha ko habihimiriza mu kumenyekanisha amategeko kugira ngo uwakorewe amabi aya cankariya amenye ko ari amabi mhm. amenye n'aho ashobora kujya kugira ngo ayo mabi ahanwe yongere agarukanwe mu gateka kiwe mhm. ikindi cokorwa ni uko amategeko afise utunenge yohinyanyugwa agahinyanyugwa ingingo zikumira umukenyezi zikavanamwo hakaza itegeko Eh, ntuvuga ngo rya bose eh, ritunganiriza bose atamwana n'ikinono n'ubundi muriyemeje guterera mu ihinyanirwa ry'amategeko nibyo mu byo dukora nari nabishikirije birimwo twama duterera kandi n'ukuri ababijejwe baratwemerera ko duterera mm-hmm. tukizera yuko tuzobandanya icyo gikorwa kandi birafasha kuko rimwe na rimwe n'iri tegeko ry'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu twarakontribuwe twaratereye yego mhm. kandi n'ubu tuzobandanya mu mugwi w'igihugu hejuru hagati y'akazi na muntu namwe uyu munsi mubona hari hakwiye gukorwa iki kugira ngo agateka tubavuze ko umukenyezi n'umwigeme gahagarare neza kubahirizwe kuko twumvise yuko ariho byinshi nk'intambamyi bituma umukenyezi eh, ahohoterwa canke agateka katubahirizwa mhm. murakoze cyane mhm. twebwe nko mu rugo rw'igihugu wigenga eh, uretse ko iki kintu cyiyimirizwa eh, twese tukibona kumwe mhm. kandi tucyumva kumwe turabona hakwiriye no gukangurira imitima donc conscientiser baba abajejwe baba aba les victimes baba kandi n'abajejwe gutunganiriza abantu mwese akamenya ko urugamba rw'iyubahirizwa ry'agateka kazina mukenyezi atari urugamba umuntu yokwigwana na rumwe mm -hmm. ariko kumwe wese akwiriye guhaguruka hanyuma abashobora gushyirayo ukuboko bose bakagushyirayo kugira ngo imvugo Mhm. inzandiko zijyane n'ukuri mhm. kuko tubayeho yego mwumvise bagibashikiriza ibyo kogwa mwebwe nk'umugwi sendehashe namwe nuvuga ko mwiyemeje gukora iki twebwe twiyemeje gushishikara duhimiriza nk'uko byahora nk'uko itegeko ridushyiraho ribidusaba hanyuma kandi tukegera neza kugira tuze turazibutsa icyo itegeko rivuga n'ikiriko kirakogwa mhm. kugira ngo umukenyezi yubahirizwe mm. mu by'amategeko amwemerera aya mategeko ariko basaba ko yohindurwa namwe murabona uruhara mugiye kugira egome cyane e, twaranarugize mhm. e, kandi n'ubu tuzobandanya kugira ngo habeho icyo twakwita mu gifaransa harmonisation eh, ntihasubire kubaho imvugo zivuguruzanya mu mategeko kandi yose agenga igihugu murakoze cyane mushikiranganje bwo gushikirana hagati y'akazi na muntu imibano ni kamere iterambere ridakumira mwe namwe mubona aho kugira ngo agateka ku mukenyezi eh, n'umwigeme kifate neza gakingigwe ho kogwa mm, mu byo kugwa twavuze ko ari ibintu bijyanye no kutamenya hoba amahimiriza menshi menshi menshi akaba masekeza kugira ngo abantu bamenye bamenye ayo mabi ayo ariyo bamenye ayo ariyo hanyuma bamenye n'inyifato bogira mu gihe abashikiye hanyuma hokorwa kandi n'ibikorwa byo gutuma umukenyezi n'umwigeme aronka amikoro amikoro atuma yonatuma mbere hari n'amabi amwamwe atuma ushikira mhm. aha turabona nk'abana b'abigeme bahendwa bahendeshwa utuna turiya ugasanga kubera ubwo bukene baba barimwo ariko mu gihe baba bafise ya mikoro byo bafasha kwirinda hanyuma aho no kumenyekanisha ariko twavuze ko amategeko yohinyanyugwa mhm. ahinyanyuwe akamenyekanishwa mu ingo zirimo ibibazo muntu mbere yo gukinga nka mwebwe mubona mu bushikiranganje ikihuta mugiye gushimikira ko cyane mubwira muti turiyemeje gukora kugira ngo mu y'akumukenyezi neza twebwe tuzobandanya twigisha mu kugira ngo abantu bubakanye babane bubahana babane bakundana babanda babane bafashanya mhm. hanyuma kandi tuzonafasha kugira ngo ah, mikoro y'abakenyezi n'abigeme ashobore kwisunura murakoze cyane ni kuri izo ntererano z'abatumire duce turangiriza ko kino kiyago cyacu cyo ku nama aho twari ko turabira hamwe ingana agateka k'umukenyezi n'umwigeme kifashe mu burundi aho tuhagaze cyane cyane ugateka k'umukenyezi n'umwigeme mu gihe turi mu isekeza ry'iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi mukaba ko hakiri intambamyi nyinshi zituma agateka k'umukenyezi n'umwigeme katubahirizwa nk'uko amategeko y'igihugu na mpuzamakungu abitegekanya ariko ko hari ibite itekanijwe guhindukwa ikiganiro magateguriwe na radio isangano ifatikanije n'umugwi w'igihugu uraba iby'agatakaza na muntu kuri mikro mukaba mwari kumwe na Jeune Das Kirombo muhiga bw'ivyuma yakaba ari François Akimana Evariste Nziko Banyanka akaba ari we yarahagarariye kino kiyago